kok ndoro kok tok rada paripeksa ki karepmu kok piye? Waduh mati aku. Waduh, waduh mati aku nek ora eh. eh lho kok klenger. Eh. Uh. <laughs> Amalah sing mak gawe kacuku ki mah babong. Ake tak cekel e andang dipateni. Lah karang silak mangkane ora tak bunuh. Lega. Wong mateni buta kok iso lega ayo ora. Wis, kados penak iki. Dinarto rikala semana. Akeh para gandarwa ingi samya sirna margolayu. Isih sajuga glundung jurang. Eh konco mlayu eh konco. Eh. aglar pandam muncar lirsa roting peponang surentan padang kasungan pajaring purnam menggegono Nun. Buta-buta iki mau banjur padha menyang endi? Sing tesih mlajar niki wau setunggal ingkang ageng. Mlajar nglundung jurang ingkang ngalit alit sami sing edan wonten wana kula kinten sampun mboten badhe wantun kaliyan Ndoro Janaka. Iya. Niki wau pengakanipun denawa saking pundi, Gus? sangka kraton ngejong parang tuwin seka negara timbul taunan wah ngilani hutane gedhe-gedhe mongko galak-galak ringas-ringas iya petro la untung kok rombongane dhewe wonten sing sehat bu agung nika wae ngamuk nggawa linggis anggar buta genjot linggis mrodol-mrodol akeh gareng men sing mengkas mengki sampuh e. mengkono upama tesih wonten denowo gareng tesih sagah badhe ngayahi watandara tanggal jawab mengkono ya wis karben nala garing malah prayoga aja nganti keri oh nggih dadi kersane pundhara ajek kudu dijak iya Ning nggih kala mangsane ana repote nek kumat. Bahaya niku. Ya wis ora dadi apa Petro. Bapakmu enggal di kandhane ayu toto toto mbacutake lagu. Nggih, monggo kula dherekke. Rikala Semana Raden Permadi ya Raden Janaka wis jumangkas sangka ing palenggan. ngelestantunaken ngenil saksono arso nungko keng roko ambukteaken wontening keraton kumbino nenggih kang kinaryo sinam beting cinarito duk rikolo semono ingang pinuju lenggah wontening keraton ngejong dirojo wong agung ingkang wis tinangkil wonten dampar mulat pasibaning purwadyo Bala kang prasasat ngebaki alun-alun sinawang sangka ing Palangganagung ketingal nglangut pendelengane. kang wis tinangkil jam parekencana Oh Gusti Kang Winurosita. Kocapo ingkang pinuji lenggah wonten ing setinggil Binaturata negari Ngejung Diraja. Iku warnane Ronalendra Gung Binatara kang kepareng jejuluk Prabu Dasa Kumara. rikala semono ketinganing ning pindho jaladri ning neng kadya arga ingkang kepar ngayun ingkang rayi kang nembe den utus ing kumbina Prabu Sasra Ambara nglanggeraken ngabdi Rekyana Pati Garjito Pati Semrambaing Purwadya Bala. Amblabar pindho jaladri mungging daratan. Prandene sirtan wonten Kang Samya Sabawara ning maringin Boya Bah Maruta datan lumampah. sireping Purwadya Bala ing wonten ing Pasiban Jawi. Kawijil pangandhang nata ani bali Kang Rayi keparang lucit Tandriya. semupangi wangaruna kadinetrane aku rapuh sabdaning kukilah kani goro saketar Yeah. ngeneng kong Lirwu sing binipan

saksuwani rohono ngarsani pun kakang podo kanti raharjo yai nunampi pangit sudal mengkoko prabu kados mboten kirang setunggal menopang gen klo marak wonten ngabian toro kepare ngaturakan pabekti kunjuk ini nganda podo koko prabu yo pun kakang tompo pati nun wonten paling adawu kabeh porwadio boleh nggal podo didawi sirup sakwetoro ingkang perlu bakal tak nggu wawancara marang adikku ingkang nembe suwan nun kula sumanggaken sinuwun Duk rikala semono, yayi pun kakang utus nglamar Wanudya ana kraton Kumbina calon mbak ayumu jeng Rukmini kadiparan pawartane apa diparingake apa ora panuwunipun gagang, ana ngerso dalem Rama Prabu Bismoko nun kepareng munjo atur ngerso dalem Koko Prabu Sewu kalepatanipun ing rayi pinaring ana guwi samudra pasam ya iya ora dadi apa Anggen kula sowan wonten ing kraton Kumbina sampun saged pinanggih kaliyan ingkang sinuwun Prabu Bismoko atur panuwunipun calon ingkang rayi kakang Mbok Rukmini sampun kunjuk ngersa dalem sinuwun ing Kumbino mboten cekap dipun tumbasi mawi tumpuaning bondo donya Mas Picis Raja Brana saking panuwunipun calon pinanganten mundhut Koko Prabu saget medaraken sesulkanipun Dewi Rukmini. Gandeng rikala semanten wonten rembak ing amekaten. Ingkang rayi daya-daya saged mboyong wanudya. Kepeksa lajeng ingkang rayi angujo dumateng kamurkanipun supados saged Prabu Bismoko ngelenggono wanudya kula boyong. Banjur carane yayi nyenggoro macan mekaten koko Prabu. Namung kemawon ingkeng paring wangsulan dateng ripaduka kula sanes ingkang sinun piambak malah putra kepinakanipun Nalindra Mandura ingkang jejuluk Prabu Baladewa. saenggo kula klentak-klentu mengsah prajuritku mbina Ewa semanten sak samun pun Prabu Baladewa manjing wonten ing peperangan Para wadya Barasdewa bibar mau tanpa ketondo Lajeng ngrayi kepelajar sawan ngersa dalem Koko Prabu Koko Prabu saking panginten kula Senajan to tumpang bondo yudanipun yen boy saged medharaken sesulukanipun Dewi Rumani tangel amun saged boy wanudya. Tanpa mawi bondo donya lan tanpa taker ludira yen saged medharaken panuwunipun calon pinanganten. Badhe lestantun dados jatuh kramanipun Koko Prabu sak laminipun Duh, hey. Sapa semeraina semubangi wang aruna kadinektraning agar apa sabdaning kukila Rinkani goro saketer kini tunganing kukila wirwu sing ngepini panca pepeto king ayam wono, Oh jagat dewa bathara tuyai Yai wonten dawuh Upamane tak batang cangkrimane rukni tak kira aku ora bisa Terang ora bisa kamangka digawe becik dilus nganggo dasar bondo donya kaya nyepelekake marang raja pun kakang ateges digawe becik ora kena diagal ora kena rukmini tak colong wadalah lajeng koko prabu badhe anyelirani dusta momor samuya pun kakang bakal ...lemaut ing kumbino wadya bolo kabeh padha didhawuhi Siyogata Tata. Cilik pun kakang kunangan gedhe diyaki bakal cinekel marang wong kumino didadekke sungsang borwalik. Senika Kang Prabu. kang rakiting nawang sasangka Majarana jagatnya kang kinarya momong ing sarira tunggal Iko tunggal bumi adipati nun wonten paring adawuh lan kabeh para prajurit kula kula kula kula kula aja nganti padha ilang kaprayit namu wetu iki sikepo gegaman piranti perang kang sekira bakal bisa mungkasi karya nderekake gustimu dikumplangake kraton ing ajeng dirujuk aduh cinra ana yen caket rada dana awit Gusti bakal manjing durat moko aja nganti kowe karo aku padha kedengangan marang sawijining para kawula ing Gumbina mung wigatekno yen nganti cilik ana wong kang aluk maling gedhe Gustimu dibujung aja maju boko siji trang kepareng maju bareng Kraton Kumbina didadekke bumi angus. Sendiko-sendiko. anenggi genti kang winursita Kocapo kang kinarya sinambeting sinarita punika warnane ora ing taman keputren kraton Kumbina Sang Kusuma Dewi Rukmini nembe kewala langen marang porabdi tanpa kan nyono-nyono krawan ingkang raka noton durwati prabu sri bathara kresna ya raden narayana sanalika kaget kaduru kaukasan si gronggenyo angacarani marang kang roko keparang pangudas swain riyo. Thank you.